الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور وعليكم شكور الله سبحانه وتعالى أنكم تكيه رحمنا أماني إذن فيك يمتم متوم محمد صلى الله عليه وسلم tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake mbalimbali na kutuamsha baada ya kutufisha tukiendeleza na darsa yetu insha Allah leo tutakuwa tunaanzia kutoka kauli muallif rahimahullah jana tulisoma tukataja ayat alama ambazo zinaonyesha utukufu ukubwa na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala ambazo inaonyesha ya kwamba Allah peke yake ndo anastahili kuabudiwa qala ibn kathir rahimahullah anasema ibn kathir rahimahullah al-khaliq li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiq lil-ibada muumba wa hizo vitu ambazo tumezitaja usiku mchana mwezi ardhi mbingu muumba wa hizi vitu ndo anafaa kuabudia na anastahili kuabudiwa wa anwa'u al-ibadati allati amara Allah biha yani sampuli za ibada ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha watu wamfanyia hiyo ibada ni mfano yake ni kama al-Islam wal-iman wal-ihsan Islam iman ihsan hizi vitatu muallif rahimahullah ataongelea katika ile asli ya pili msingi ya pili ambaye ni maarifatu dini lislami bil adilla kujua dini ya Kiislamu ataongelea huko lakini hizo zilizobaki ataongelea hapa tutataja moja moja baada ya moja hizo ibada ambazo hazifai mtu kufanyia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mao ni addu'a dua ni kuomba الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من من من انواع العباده التي امر الله بها kando na hizo ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kullu halillahi zote ni za Allah Allah peke yake ndio anastahiki dalili yake ni والدليل قوله تعالى وأن almasajida لله fala tadu مع الله أحدا الله سبحانه وتعالى anasema katika hii aya wa anna almasajid lillah wanasema almuradu bilmasajid huna hapa inakusudiwa haikusudiwi hai msikiti ya kusaliwa kama hii haimaanishi msikiti bali inamaanishwa mawadhi'u sujud mali mali pa kusujudia ajabha paja la uso mikono magoti hizo ndo mawadhi'u sujud mahali ambayo mtu akisujudu anasujudu nazo sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema hizo viungo ni vya Allah subhanahu wa ta'ala unafaa kumsujudia yeye peke yake ufai kumsujudia asiyokuwa yeye kwa hivyo sujud kusujudu ni ibada na hii ibada haistahiki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hapo kuna masala masala yenyewe ni tunajua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuumba nabii Adam baba yetu Adam aliamrisha malaika wamsujudie Adam alayhi salam na wakamsujudia mpaka Iblisa akakataa na katika suratu Yusuf pia Allah subhanahu wa ta'ala anatusimulia kwamba baba babake mamake na watoto wake walimsujudia Yusuf alayhi salam tukisema sujudu ni ibada na hapa tumeona wamemsujudia ndio maana wa ahlul ilmi wanasema asujudu nau'an sujudu ziko namna mbili ziko sampuli mbili sujudu ibada wa sujudu tahia kuna sujud ya, ya ibada wewe una sujudu kwa ajili ya kumtukuza unayemsujudia sujudu ya pili ni ya, ya kisalamu watu walikuwa wanasalimiana kwa kusujudu hiyo ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha malaika wamfanyie Nabiyullah Adam alayhi salam ni sujudu tahiyya sujud ya kisalamu si ya kiibada na ile ambaye mandugu za Yusuf alayhi salam babake na mamake walimsujudia hiyo ni sujudi ya kisalamu si ya kiibada na hii je inafaa ama haifai kwetu sisi na hii kwetu haifai dalili yake Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Yaman kwa ajili ya da'wa aliporudi kutoka Yaman raa nabiy sallallahu alayhi wasallam alimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam fasajada lahu Muadh akamsujudia Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomsujudia Mtume sallallahu alayhi wasallam Mtume akashangaa akamwambia ma hadha ya Muadh nini hii ambayo unafanya ewe Muadh unanisujudia mimi Muadh akamjibu raituhum yasjuduna limulukihim wa batariqatihim niliwaona huko Yaman walikuwa wakisujudia wafalme wao wanamtukuza wafalme wao wanamsujudia tume sallallahu alayhi wasallam akamwambia eh, Muadh baada ya kumwambia niliona wanasujudia wafalme wao na wewe ndio unastahili kusujudiwa kuliko hawa muluk fanahahu nabii sallallahu alayhi wasallam tume akamkataza Muadh akamwambia hadha la yajuzu hadha illa lillah hiya ifais poko kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo inaonyesha hata hii sujudi ya tahia ya kisalamu katika umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam haifai umma uliotanguliwa kwao ilikuwa ni faa linafaa lakini kwetu sisi imekatazwa na haifai haisujudie isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala faman sarafa minha shay'an la ghayri Allah fahuwa mushrikun kafir mtu ambaye atamfanyia moja kati ya hizi ambazo tumezitaja asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala hukumu yake ni mushrik na ni mkafiri dalili ni waman yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa inma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun atakayeomba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala asiyekuwa yeye la burhana lahu bi anasema qatada la hujjata lahu bi hali ya kwamba hana dalili juu ya hilo ambaye huyu ambaye anamuomba fa inna ma hisabuhu inda rabbi mtu kama huyu Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye mwenye kumuuliza siku ya kiyama innahu la yuflihul kafirun hakika hawafaulu makafiri kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala alianza alianza katika hii aya ya kwamba tusiombe kando na yeye na wanaomwomba kando na yeye hukumu yao ni kafir وفي الحديث كتك حديث الدعاء mukhul العبادة ibada wanazoni wanasema hii hadith haijathibiti na hii laf ambayo imethibiti ad-du'a huwa al-ibada dua ni ibada lakini pamoja na maana ni moja lakini iliyothibiti ad-du'a huwa al-ibada والدليل قوله تعالى dua dalili ya kuonyesha ya kwamba dua ni ibada kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waqala rabbukum ud'uni astajib lakum amesema amesema Mola wenu niombeni nitawajibu inna alladhina yastakbiruna an ibadi wala ambao wanatakabbar na ibada na kuniomba na ibada yangu sayadkhuluna jahannama dakhirin wataingia motoni dakhirin ay saghirin hali ya kuwa ni wanyonge kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amesifu ya kwamba dua ni ibada katika hii aya na dua wanasema inagawanyika vigawanyo viwili hunaka dua ya ibada wa hunaku dua mas'ala dua ibada wa dua mas'ala dua ya kuomba mfano unamomba Allah subhanahu wa ta'ala kupatie mali hiyo ni dua lakini unataka hiyo kitu hiyo jambo ama unamomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe na shari ya mtu ambayo unamuona pengine hiyo ni duau masala dua ya pili ni dua ya ibada dua ambaye ni ibada wewe unafanya ibada lakini ndani yake ni iba, ni dua mfano unaswali wewe unaswali lakini hii sala ni ibada hiyo ni dua kwa sababu misho yako wewe ukisali kitu ambayo unataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni nini pepo pamoja na ujasema katika hii sala ama katika, katika kusimama mbele ya Allah ya kwamba kuingize peponi isipokuwa unasali lakini katika hii sala misho misho wewe unataraji jambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni janna saum pia vile vile unafunga lakini misho unataraji Allah subhanahu wa ta'ala akulipe na pepo na kuomba dua wanasema ah, ahlul ilm inagawanyika vigonyo vitatu ile ambayo imeharamishwa na ile ambayo haijaharamishwa ile ambayo imeharamishwa ni ad almuharram huwa du'a al kwanza ni kumomba asiyokuwa hai kuomba mayit mtu ambaye amekufa hiyo ni haram kwa sababu huyu aliyokufa hakusikii na ukisema anakusikia ni kwamba umesema umemfananisha yeye na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndo anasikia na ukisema amekufa na bado anakusikia pia ni jambo lingine kwa sababu unaamini ya kwamba mtu ambaye ako amekufa anakusikia ya pili ni duaul ghaib wewe kumomba mtu ambaye hako na hako, hako, pamoja na wewe uko hapa unamwomba mtu ako Saudi mathala kwa Saudi Arabia unamwomba hakusikii pengine kama unamwomba na msimu kitu fulani sawa lakini kuomba mtu ambaye ni ghaib na wewe hiyo ni haifai kwa sababu ukisema anakusikia hali ya kwamba ako mahali mbali na wewe uko hapa ni umemfananisha na Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni alimul ghaibi wa shahada anajua yaliyofichika na yaliyo dhahir ya tatu duaun khasun dua uh, kumwomba ambaye ni ghaib, hiyo pia ni haifai, ama kumwomba mtu ambaye hadir mbele yako ako mbele yako kwa kitu ambaye haiwezi, hiyo pia ni haramu. Unaomba mfano na kuomba janna, hiyo haiko kwenye miliki yako, na kuomba unaepushe na pepo, hiyo haiko kwenye miliki yake, hiyo pia ni haramu. Ambaye inafaa ni gani? Sasa hiyo ni tofauti hiyo. Sasa kumwomba mtu ambaye ako hadir, ako mbele yako kwa jambo ambayo akona uwezo nayo. Mfano akona pesa unamwomba nisaidie na pesa. Hiyo ni kuomba lakini sio haramu kwake. Unaweza muomba. Hadir unamwomba mtu ambaye ni hadir kwa jambo ambaye ana uwezo nayo, ako nayo, anaweza kukusaidia nayo. Sio ghaib. Kando na hizo ukimwomba mtu ambaye akona ghaib ama ni mayit hiyo ni haram bil ijma' Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika haya inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin Wale ambao wana takabbar, wanajiona ukubwa na kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala <clears throat> wataingia wataingia motoni hali ya kuwa ni wanyonge. Wadalilu al-khawf. <clears throat> Sasa tukitoka katika khauf tunaingia katika, eh, tukitoka katika dua tunaingia katika khauf kumogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuogopa tunafaa kumwogope Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ama tunafaa kumogopa pamoja na Allah jambo lingine kwa sababu wanasema al-khawfu khawfan khawf pia zinagawanyika vigawanyo viwili khawfu tabii <coughs> na khawfu ibada khawfu moja kuogopa moja ni ya, kita, ya kawaida mfano unaona mnyama kama mfano wa simba mbele yako lazima uwe na khawfu hapo lazima uogope Ufai kusema siwezi ogopa, kwa sababu nikimaogopa itakuwa ni shirki. Hapana, hiyo wanasema ni kadhia ile ambayo <clears throat> ya ibada ni kumuogopa mtu kwa jambo ambalo hana uwezo nayo. Mfano, mtu fulani anajifanyia hivi hivi na hivi, hiyo ni haifai. Kwa hivyo, insha Allah tutakuwa tunaongelea hiyo hofu kesho kwa upana zaidi.